Ifrit je spomenut u suri Neml. Možete li nešto reći o tome? vrsta, znači šeitana koji su krajnje nepokorni, znači od džina koji su krajnje nepokorni, prešli sve granice, zovu i fritun. Znači to je naziv za one koji su prešli sve granice u griješenju nepokornosti Allahu Subhanahu.